Taurus cornibus petit. Olim reges exercitus ducebant. Nunc consules exercitum duces sunt. Manus manum lavat. Vultus est imago animi. Belli eventus, in manu est fortuna e In lacu bus pisces sunt, in saltibus aut in specu bus ferae vivunt. Ieme lacus glace periuntur, ieme Germani pueri super glacem lacum ludere possunt. In urbe Roma multa edomus suunt, et multa templa deorum. In palatio suunt domus magnificae. Discordiarum inter cives exitus est, aut omnium interitus, aut victoris dominatus.